ya ce mu yi sallah ba mu yi daidai ba wani ma mun manta mun rage sallar mun ɗauka ta cika wani ma ba ɗahara akwai dai wajibabbu na Allah da muka tawaye ko haramun da Allah ya haramta muka aikata sannan kuma akwai haƙƙi tsakaninmu da ƴan uwanmu wanda muka shiga haƙƙin mutane a hanyar da muka sani ko hanyar da bamu sani ba saboda haka na ji dan uwa yana bayani abin da ya shafi neman gafara da addu'a wannan lokaci ne da za mu nemi gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkan zunubanmu amma neman gafara yana da sharaɗi mu yi azama mu kudure mu yi himma akan cewa za mu bar zunuban da muke aikatawa Allah madaukaki ya ce kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim yace ya ku bayina wanda suka yi barna ga kawunan su kada ku bi da tsammani daga rahamar Allah Allah zai gafarta zunubai gaba daya domin shine mai gafara shine mai jin kai to tunda Allah ya kira mu mutuba zuwa gare shi mu kuma masu laifi ne me ya kamata mu yi a irin wannan lokaci na Ramadan mu daga mu a lokacin buɗe baki mu daga mu a tsakiyar dare mu daga mu lokacin sahur ya Allah mu bayinka ne mun yi zunubi Allah ka gafarta mana domin yawan istighfari yawan neman gafara zai sa mutum ya samu bukatunsa masaura na duniya kamar yadda ayar suratul nuh take ko ayoyin suratul nuh suke tabbatar mana qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara annabi nuhu alayhi salam yake ga mutanensa su yi nemi gafara a wajen Allah wanda yake neman Allah ya bashi wadata yayi nemi gafara wanda take neman Allah ya bata haihuwa ta nemi gafara wanda yake neman arziki ya yalwa ya nemi gafara bal wanda yake neman lafiyan jiki da karfin jiki ya nemi wato gafara a wajen Allah wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na'am annabi hudu ne ke ga mutanensa ko wa yazirkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi saboda haka istighfari mabudi ne na dukkan alkhairi man lazima istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja idan mutum ya lazimci istighfar Allah zai kawo masa yayewa daga cikin wani kuncin da yake zai samu sauki sannan musibar da ta addabe shi bacin rai tashin hankali Allah zai yaye masa da yawa zaka ga uh, wanda zai zauna da iyali ko mace da mijinta sai kaga ana cewa abokin zama na bayya kyautata min ba na jin daɗin zama da mijina ba na jin daɗin zama da matata kullum muna tunanin ya za mu yi mu birge wa matanmu ko mu birge wa mazajenmu to amma idan da za mu birge wa Allah to Allah zai gyara mana wato tsakaninmu da mutane mu gyara tsakaninmu da Allah wajen kula da sallah farillai akan lokaci na filfilo istighfari kyautata mu'amala da kowane irin mutumin da muka haɗu da shi kyautatawa hatta dabbobi sai kaga mutum ya ga sakamakon wato alkhairin da yake yi kullum muna ba da misali da wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ke cewa ala wa inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu akwai wata tsoka a jiki in ta gyaru mutum ya gyaru in ta lalace mutum ya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce yace ita ce zuciya idan zuciya ta gyaru mutum ya gyaru idan ya zama akwai tauhidi kalmar la ilaha illallah ta zauna kalmar wato riko ga addini da son addini da kishi ga addini da girmama na gaba da tausayawa na ƙasa da son alkhairi ga dukkan mutane sun zauna muna zuwa karatu ba muna zuwa ba ne don mu birge muna zuwa ne don mu samu ilimi mu kori jahilci a kanmu mu kori jahilci a mushama'anmu a cikin 'yan uwanmu a cikin 'ya'yanmu a cikin kannanmu to sai ka ga allah ya sa albarka a cikin karatunmu duk wahalan da za a samu cikin karatu sai mu ga yayi sauki amma yadda muka zuwa karatu wata za ta je islamiyya me yasa don kishiyarta tana zuwa wani wata islamiyya bari ita ma kar ta zauna a gida akwai waje take zuwa aiki ba don komai ba ba don ta yi aikin ko tana da kishi ba a kishiyarta tana fita to ita ma za ta fita akwai wata tana so tana da kawaye suna zuwa islamiyya to bari ita ma ta fita a je a yi group discussion a zo a hadu ana munakashan al'amura wata kuma tana da kayan sayarwa irin na mata wanda wannan kayan ba zai kasuwa ba sai ana shiga islamiyya bari in shiga islamiyya don in sayar da kayan jarirai ko kayan mata da makamantansu kaga anan mutum niyyarsa bata ba shi dama na wato taufiq dacewa ba sai kaga ana samun wahala a cikin karatu ana samun wahala a cikin rayuwa al'amura ba za su yi kyau ba idan muna so rayuwar mu ta yi daɗi mu bar wa Allah da ya yi mu shi ya san me zai mana kyawu amma idan muka ce mu za mu zaɓa wa kanmu yanzu da yawa da muke ayyuka na sabon Allah cin haramun ta kowace irin hanya yaudara da ƙarya da zamba da rashawa da ha'inci da wane ne da ake yi me yasa muke yi muna so mu jiyar wa kanmu daɗi muna so mu samu kwanciyar hankali alhali kuma Allah ya nuna mana kwanciyar hankali tana tare da binsa wallahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa da mutane za su kan tafarkin Allah Allah zai shayar da su ruwa mai dadi walau anna ahli alqura amanu wattaqu la fatana alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mutanen alqaryu za su yi imani su kiyaye dokar Allah da Allah zai buɗe musu albarkatu daga sama da ƙasa inda kin bi Allah me mijinki Allah zai gyara shi idan bai ya baki Allah zai sa ya baki in ba ya san ki Allah zai sa ya so ki idan yana zuwa harkoki a waje Allah zai dawo da shi gida idan baki samu miji ba ki koma ga Allah amma ki je kina wannan tsugune tashe aje gun wannan aje gun wancan aje gun wannan akai sunan wannan ko shine akai sunan wancan ko ita ce ana irin wannan an bata rayuwa an bata lokaci zuciya ta lalace sai ga mun rasa alkhairi to wannan lokaci na ramadan wallahi fursa ce dama ce mai tsada wanda ba a iya sayansa da kuɗi lokaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa duk da ibadan da yake yi idan dakhala al-ashr al-awakhir intaqafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadda mi izara wa aiqadha ahla wa ahya layla zai daure wandansa da karfi na cewa ya himmatu da ibada zai tayar da iyalansa zai rayar da daren tun kafin ramadan ana cewa ibadarsa za ta sa har kafarsa ta kumbura amma kuma ga bayan abin a cikin ramadan irin alkhairin da yake yi yanzu da kike cewa bari ki hada kuɗi ki saya gwalagwalai bari ki hada kuɗi ki sayi mota wata mata ta sayi mota ke ma za ki sayi mota bari in sayi gidan da zan bada haya ni ma in samu kina wannan tunanin ga fursa na ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yace man fattara sa'iman falahu mithlu ajri sa'im duk wanda ya baiwa mai azumi abun bude baki shi ma yana da ladan azumin me yasa ba za mu taimaka wa ƴan uwanmu ba kun san mata sun fi sanin asiran mata ƴan uwansu na bukatu wanda suke da shi wata ba ta da abin da take ci wata ba ta da abin da za ta sha wata kunun ba ta da sigan da za ta zuba wata in ta yi abinci ba ta san meye za ta yi miya ba don ba abin da za a haɗa ya zama miya da ma shinkafa ne a ɗan zuba miya da gishiri a ci to ba shinkafa ba ne tsaki ne tsaki kuma ko ka zuba mara mai da wuya ya wuce a makogoro na'am to irin wannan sai a dinga duba wannan gida yau in aika kunu gidan can gobe in aika wa gidan wance yau wannan bari in aika mata abincin sahur wannan bari in aika mata turmin sallah wannan bari in aika mata wani rigan da na dan sa wanda bai gaji ba bari ita mutum da bata da shi ta yi sallah da shi ku duba wata baiwar Allah da na yi magana a cikin tafsiri wacce ta shiga wani hali saboda in gudun hijira ne bata da wanda zai tallafa mata ta zo ta nuna yan uwa suka je suka ɗauko hotonta suka nuna min gayan tuwo da ya bushe wanda za a baiwa raguna shine ta je ta samu a wani waje ta zo ta yi ruwa a kai ya ɗan jiku shine abincinta ganyen jeji wanda ba abinci ba ne ko miya ba a yi da shi sai in maimakon ta zauna haka sai je tana cirewa ta tafasar in ya ɗan yi laushi laushi tana kamawa tana ce ba mai ba gishiri ba magi wannan shine rayuwanta wannan ma wai gayan ta nuna a cikin wani wani kwano wanda bai wuce cikin tafin hannu ɗaya ba ta ce wai wannan sun ci ne sun aje mijinta in ya zo shi ma zai ci ka duba irin rayuwar da ake yau kina gidan miji da aurenki miji ya fita yana kawo miki kina cin 3 square meals da ake cewa bal 5 square meals ma kina ci wata kamar kajin turawa ta yi breakfast karfe tara ma ta ci sha biyu ma ta ci azahar ta ci bayan magariba ta ci kafin ta kwanta ta ci sai ta ce in ba miya ba za ta yi girki ba in ba nama ba za ta yi girki ba in ba magi in ba waye kullum inda mai gida zai ce a yau dinnan a hakura mutuna da 'yan uwanmu da basu da hali wa'inda mu ba samu wannan yana daga cikin salo na tarbiyya ba wai don kullum muna da shi bane muna cin mai daɗi a muna da shi ɗin wata ran mu yi da miya lami haka ba wake mu dan sa gishiri kaɗan ba magi ba daɗin ci mu danna mu zauna mu ci mu tuna da wa'inda irin wannan ne rayuwarsu kullum kullum muna kwanci akan katifa da wata ran mu kwanta a akan tabarman leda ko mu kwanta akan kafet mu ji yadda muke ji ko ƴaƴanmu mu nuna musu haka yana daga cikin salon tarbiyya malaman tarbiyya suna cewa a koyawa yara duk irin salon rayuwa to mu ma ai yau muna cikin nima ba mun dawoma kenan wata za mu iya fita jarrabawa ce daga Allah nawa da suka ji daɗi kuma Allah ya cire su akan a cikin ni'imar saboda haka wannan lokaci ne da za mu dinga tunawa da irin ƴan uwanmu da suke cikin wani hali na rashi na talauci na kuncin rayuwa sannan kuma Ramadan fursa ce ta haɗin kai fursace ta yafe wa juna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana gafartawa bayinsa sai dai mutane biyu da ba sa jituwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ce wa'annan ku jinkirta sai sun yi sulhu kafin a yafe musu dazun nan nayi wannan bayani a cikin darasin Peace FM ina tashi sai wata ta kira ni bai wuce minti goma sha biyar ba da yanzu da kiran tana cewa gashi to tana da makociya ba ta jituwa da ita ba ta mata magana ya za ta yi kaga ta ji wa'azin tana so ta gyara to haka muke so idan an ji ba wai sai ai kunnen kashi ba duk wata ko da izu 60 din kullun zaka karanta mata wannan dai ba za ta yi mata magana ba salamu alaikum ba za a ansa ba bal wata ma da take mu'amala da ita ita ta ce ba za ta yi mu'amala da ita ba ke ba kya mu'amala da ni kina gaba da ni sai ga wata tana mu'amala da ni sai ki fishi da ita me yasa take mu'amala da ni kin ga fishin ki biyu ne ni kina fishi da ni ita ma kina fishi da ita me yasa za ta yi mun magana inda mutum goma za a samu suna mu'amala da ita zaki fishi da su ina zaki je da fishin nan daga Allah ne daga manzo ne ko daga shaidan ne dole mu duba rayuwar mu mu gyara mu ba mu kanmu muka yi kanmu ba zuciya kuma in muka biye mata za ta kai mu wuta saboda haka sai ce wani bayya magana da wani wani bayya sallama ga wani wani ko aure aka nema in dai a gidan wane ne sai ya ce da ɗansa in ƴar wane ne na haramta maka karka aure ta me yasa ba na jituwa da mahaifinsa haka mace ma ba ta shiri da wata in an zo neman auren ya sai a ce ƴar waye ƴar wace wace ina har ko bayan rai na ban yadda ka aure ƴar wane ba waye ke ke ce da dokar wannan gabar har ina saboda haka dole mu dawo mu gyara zukatanmu mu mu dinna masu mutuwa ne duk zuciyar da yanzu muke biye mata duk son rai da muke yi wallahi yanzu da Allah zai zare ran fashi kenan ya kare wannan da kike cewa kar ai mata magana mai yiwa ita za ta zo ta yi miki wankan gawa mai yiwa ita za ta reni ƴaƴanki mai yiwa ita za ta yi miki kula da wato duk abin abin da ya kamata a yi tun kafin danginki su zo saboda haka idan muka zauna da mutane don Allah don Allah mu yi wa kanmu mu kyautata mu'amalar mu fishi ko gaba da mutane ba addini bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ba la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathin bai halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwansa fiye da kwana uku wannan ya gamu da dan uwansa fa yuridu hadha wa yuridu hadha wannan ya gamu da dan uwansa ya kawar da kai wannan ya kawar da kai wa khairuhuma man bada bis salam mafi alkhairin su alladhi yabda'u bis salam wanda zai fara cewa assalamu alaikum shine mafi alkhairi in wancan ya ansa shi ma yayi alkhairi in bai ansa ba a dinga sallama saboda haka ramadan fursa ce ta gyaran zakata shi yasa aka sharanta mana itikaf me a cikin itikaf yankewa daga duniya tunawa da rayuwarka ya za ka yi kurakuranka na baya ka gyara su ya za ka yi mustaqbal naka wace irin hutta za ka yi wace irin eh, shimfiɗa za ka yi tunane za ka yi program za ka yi rayuwarka za ta zama mai kyawu zuwa gaba ya za ka yi ka kusanci Allah wannan shine a cikin itikaf saboda haka mu iya kokarin mu gyara kuma ina fatan a irin wannan jalsa da muka yi daga yau in mun tashi kowace za ta iya ta ɗaukan makanta kafin ramadan ya wuce wani irin alkin alkhairi zan yi in duba a cikin anguwa a kusa da mu ko a nesa da mu wane ne wani gida ne suke da bukata me zan yi musu akwai wata baiwar Allah ba ta da lafiya ba ta da kuzari ba ta da karfi amma ka san me take yi kuɗi take tarawa ba ta san manaji labarin ba tana tarawa tana tarawa hatta tara wajen dubu takwas ko goma me take yi tana so ta yi wa wasu marayu a cikin anguwansu ɗinkin sallah ka duba tunaninta a irin tana tara wannan kuɗin sai aka sace kuɗin ni na ji labarin an sace kuɗin ita bata san an sace mata kuɗin ba ni kuma sai ne nemi turame guda uku ko hudu na ce to gashi ta baiwa wa'anda take so ta baiwa ɗan a lokacin ne nake gaya mata to ai an sace miki kuɗin na ji labari daga gefe bata san an ɗauke ba ka duba irin ulul himma wannan shine abin da ake so da musulmai ba wai mu zauna kullum mu ɗan Allah ya baku mu samu ba a mu Allah ɗan Allah ya bamu mu baku ne a zama ana da himma kuma ana da lafiyar zuciya ta fi komai don in zuciya ta yi lafiya jiki zai lafiya Allah ya samu dace sannan kuma a wannan lokaci na ramadan ana so mu yawaita karatun alkur'ani domin wata ne na saukar da alkur'ani mu yawaita karatun alkur'ani karatu a sauke ko karatu gurgudun iyawa da yawan sauraro inda kin iya alamtara ne zuwa nasi ko in kin iya sura uku ne daga kulhuwa zuwa nasi to ki dinga karantawa kina nanatawa karki ce aini ban haddace da yawa ba saboda haka ba zan iya ba a'a wannan surori guda uku da kika iya ki nanata ki nanata in kin yi awa ɗaya kina karatunsu tamkar wanda yana karatu daga farko ne zuwa ƙasa ɗin awa ɗaya domin kowane harafi guda Allah zai baki lada goma kamar yadda hadisi ya tabbata mulazimci karatun alkur'ani sannan abu na uku shine sadaka abin nan istighfar kai addu'a addu'a istighfar yi magana addu'a yawaita addu'a neman Allah bai mana bukata ji dan uwa yana bayani akan addu'a har ya kira isoshin wasu daga annabawan Allah da suka yi addu'a irin su annabi ayyuba alaihi salam da sauransu Allah yana ansa addu'a mabukaci shine ya ce mu roke shi zai ansa mana idan za mu roke shi kar mu raina kanmu kar mace ta ce aini mace ce yanzu in na roka ma mai yiwa za a ansa mai yiwa a'a Allah shi ya halicce ki ya san ki bai manta da turun ruwa a cikin rami ba kifi a cikin ruwa ba dabba a cikin jeji ba me yasa Allah zai manta da ke saboda haka ki dage sai dai ki azama ki roki Allah da himma da gabatar da istighfari da gabatar da sadaka da gabatar da aikin alkhairi kuma in zaki addu'a karki wuce iyaka karki ce Allah kar mai gidana ya min kishiya wannan ta'addi ne ai Allah ya ce ya auri mata hudu mathna wa thalatha wa ruba kice kar ai miki kishiya wannan ta'addi ne ko kice Allah ya sa kishiya ta tabar gidan wannan addu'a ce ta zalunci ba a ansa addu'a akwai wuce iyaka sannan kuma addu'a da gaggawa mutum ya ce ai na roki Allah na yi addu'a na yi addu'a tun ba ba muna roƙon an ce mana goman ƙarshe ne lailatar qadri mun zo mu laili muna yi a masallaci yau shekara biyu shekara uku har yanzu ban gani ba a'a annabi ibrahim shekaransa nawa yana roƙon Allah ya ba shi da annabi ne uban annabawa sai da ya shekara 86 kafin Allah ya ba shi da isma'il ya je casa'in da kusan tara kafin a bashi da ishaq kenan ashe annabi ma tukun zai ɗauki irin wannan lokaci ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam inda an sa addu'a ba wanda ya fi shi iya roƙon allah amma ka duba a yakin ahzab suna addu'a suna addu'a har allah ya ce wato wai zagatil absar وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا wato mummini sun girgiza sun tsorata amma karshe suka ce ha zama wa adan Allah wa ma za da kuma illa imanan yi jinkiri amma ana ansawa kada mutum ya fidda tsammani masu neman mazajen aure da yawa za a ce an yi addu'a ko iyayen da suke nema wa 'ya'yansu mazajen aure da yawa suna cewa mun yi addu'a mun yi kaza malam a roƙa mana Allah malam ni dai wannan karki damu Allah da ya halicce ta bai manta da ita ba ba lalle ne sai ta yi aure ba wannan aure muna so ne mu yi amma abinda Allah ya hukunta shi za a yi Allah da yake ɗauke jariri da yake cikin cikin gyatumarsa bai zo duniya ba wanda yake ɗauka wanda ya fito ya bar muke yarki har ta girma har ta kai manzirin aure ki roki Allah ya sa mata albarka Allah ya kare ta daga fitintinu amma karki damu cewa me yasa ba ta yi aure da yawa wasu iyayen har wato sun zo suna magana suna kuka ni dai wannan ya ci a gaba na in ganta zuciya na zai tsinke in na ganta hankali na zai tashi to iyaya kika iya mazan suna rowa wani ya kan dauki daya yana tsoron ya kara ko ba haka bane wani ma ba yi da matar amma sai sai waya mai tsada yanzu jiya a darasi ake ce mana wai wani ya rubuta takarda ai ana tsadan sadaki a gaya iyaye a rage kudin sadaki domin sadaki ya yi tsada kuma a rashin biyan sadaki araha ake zuwa ake zinace zinace da sauransu na ce auren mu fa bai da tsada in ka duba ga wasu wuraren amma to a haka din samurai wayan nawa zai saya yanzu wayan ka nawa ne kudin sa wannan wayan gashi bai da aure wayan sa gashi ya kai na da lulu a dubu arba'in ko arba'in da biyar yanzu a zaman kan nan son kowakin wanda ya rasa yanzu wata in ka zo kace sadaki dubu ishirin zan bayar za ta ce ta yadda eh ko ba haka bane yanzu kai ka nawa ne ina mai wannan waya to ka duba mutum yana da wayan da zai kai dubu arba'in hamsin amma in aure ne sai ya ce wai ina jiran babana ya yi mun baban ka shi baban shi ne yi masa zamani ya canza ko to ku zauna za mu koma zamani ya canza na baya sai mu je mu kama wata mu zo mu kwankwasa maka ko wance ga matarka da haka iyaye suke yi ai ba a shawartar yaya ita matar ba ta san waye mijinta ba shi mijin waye bai san waye matarsa ba kawai yana zaune za a ɗaura aure akwai a baya aka yi na sani a nan abin nan can mafoni can gaba kaɗan wata yarinya ranar aurenta magariba na yi an taru za a ɗaura aurenta ita ta je gidan makota ta ɗiba ruwa abokin ta zo tana sawa aka ɗaura aurenta baban ya ce a sa mata kayanta za a kai ta gidan miji kuma ta je ta zauna ta ba saboda biyayya ga iyaye saboda haka mu ma za mu koma haka in mun ga wani mu ya kai yanzu wannan zan fasa zan fasa to gaskiya abun yana ba da haushi gaskiya mai istihara istihara sau ɗaya za ka yi istihara ka baiwa Allah zabi sai ka himmatu ka shiga ba wai na yi ta istihara ina jin ina son ta a ko ina jin ina son shi a ba wannan ba ne in ka istihara ka ci gaba da yi in ya tabbata shine alkhairi in bai tabbata ba babu alkhairi amma in na istihara yanzu akwai wacce ta min shekara biyar suna soyayya da miji har ya je sun yi lalata da ya zo magana aure kullum sai yana jan baya yanzu ya daina ɗaukan wayanta bayan shekara biyar me ya kai haka saboda haka mu ne muke bata lamarinmu a da ya ake aure ko kun sani ko iyayen da suke nan manya sun sani yaushe mace za ta yi daraja in aka aure ta kun sani amma yau ina darajar take saboda haka mu ma iyaye mata muna da kurakuranmu iyaye maza muna da kurakuranmu mu samarin da muke neman auren muna da kurakuranmu mutum zai sai wasu abubuwa masu tsada amma an ce aure zai ce bayi da kuɗi kuma wannan biki ne na lokaci guda ai ko da tsadan ne in kai lokaci gudan ya wuce sauran kuma rayuwar yau da kullum saboda haka a dage da addu'a a yau ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin addu'ar annabi Yunus alaihi salam da hasbunallahu wa ni'mal wakil da la hawla la quwwata illa billahi al aliyyil azim insha Allah Allah zai mana mafita kar mu damu sai mun yi kaza kamar mutumin da yake neman kuɗi ni ina so in yi kuɗi in yi kaza in Allah bai baka ba ya ka iya to kamar haka ne komai Allah ya riga ya rubuta mana mu zan muna da imani cewa abin da namu ne zai same mu wa alam anna ma asabaka lam yakun li yakhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak abin da ya same ka dama ba Aishi don ya kuskure ka ba abin da ya zo bai same ka ba ba aishi dama don ya same ka ba don Allah ya riga hukunta komai matar mutum sa ko mutum ba zai aure matar wani ba hakan nan mutum ba zai shiga kabarin wani ba mun san muna da damuwa amma mun san dalilai da suka kawo wannan abubuwa daban-daban ne fitintinun nan da aka yi aka kashe mana mazaje yana daga cikin dalilai na 'ya'yanmu mata su rasa mazaje mutane da aka kashe samari masu mata mazaje nawa aka kashe wani da mata ɗaya wani da biyu wani da uku wani da hudu wayannan matan da suke da aure aka kashe mazajen su ina za su yi sannan ga budurwai da wasu an sa rana a lokacin ma ana jiran auren an kakkashe su ta kowane bangare masu kawo fitinan sun kashe sojoji sun kashe dukkan bangarori sun kashe mana samari mun yi asara mutane dubbai ɗaruruwa ba wanda ya sa adadin su sai Allah wanda za a kulle su su mutu a zuba su a mota a je a zuba su a rami wanda za a ɗebe su a mota a fita jeji a harbe su a bar su haka a jejin Allah Allah ya san yawan su saboda haka duk abin da aka yi to a wannan mazaje sun yi karanci sannan ga kuma tsadar abin rayuwa ba kamar da bane abin da da yana isan mutum yanzu baya isan sa. irin wa'annan abubuwa suka haɗu sannan kuma mata aka ɗauko kishi na maita na hauka da zarar miji zai miki kishi shi an kama hanya duk tauhidin ta sai ta je gumboka ba haka bane a za a yi miki sai kin kawo kaza sai an yi kaza sai wata makullin da daddare tana daukan wayan mijinta sai buta bude ta ga lambar mace sai ta kofi lambar sai ta kira ta wace ce sai ta zazzage ta bata san me ta da mijin ba wai wai tana da kishi kishi ai nuna wa miji kauna da kwalliya da soyayya ana ake kishi ba yake zo na kina fada da rashin kunya da hauka ba in tana son mijinki ta zo ta shiga to bari yanzu zan nuna mata kishin ki dinga tunanin duk wani irin girkin da kika sani mai kyawu ki zo ki aje masa kafin ya zo komai kin shirya ana zafi duk tsananin zafi ki sai masa ruwan sanyi a ko'ina yana shigowa dama kina da mahushinki a hannu ki cire mar hula kina bibita shi put put put put zai yi matunanin ne kuma ki ɓoye wa kishiyarki kina masa wannan aikin don kar ta zo ta gane ita mata yi ki nuna kamar ba ki yayi in ki zo ki yi masa duk hidima duk magana mai daɗi in kina da wasu 'yan uwa ma masu kuɗi ki musu magana su baki kuɗi ki daina tambayan shi kuɗin ce bane <laughs> ina ba ku lakani kuna kuna gudu abinda zaki miji ya soki amma kullum miji ya zo ki bani ya fita bani yanzu bani an jima bani an mutu bani an haihu bani bani bani ya yi yawa ta sai ga miji hankalinsa ya je wani waje in ya ga wata bazawara mijinta ya rasu tana da kuɗi sai ya je ya nauke daga can sai ya barki da wahalan 'ya'ya sannan da iya kwalliya da iya magana da sanin me mai gida yake so me bai ya so ki ba shi lokacinki anan ake kishi amma kishi kin haɗa kishiyarki da mai gidanki duk kin ɗauke su kishiya yadda kike fishi da ita shi ma kina fishi da shi ina zai yi saboda haka dole mu gyara yadda ba kya son kishiya idan da ke ce a waje za ki ce karki shiga yanzu akwai masu yawa a ni ba zan shiga gida mai kishiya ba inda yana da mata ba san shi ko da mata a to Allah ya sa dai abokiyar zama ce amma in ita ce a gida za a kawo sai faɗa hayaniya ba ki tausaya mata in uwanki ba ina imani da annabi ya ce ba za ku yi imani ba sai kun so wa junanku abinda kuke so wa kawunanku wata ba ta da miji ki tausaya mata ki zo ki bai mai gidan ki shawara mai gida gafa waccan nan bata da miji mai gida ko za ka aure ta ne ba zai yiwu ba ko gaji har ta ce mun haka da nace ba zai yiwu ba ko ta ce haka to ina me muka ina imani kenan ya Allah to sai mu bar kenan ƴan uwanmu suna wahala ba su samu mazaje ba kenan dole mu yi hakuri mu rage kishi mu taimaka wa juna yanzu ku duba mana 'yan gudun hijiran nan wasu ba san ina su suke ba wasu gidaje ne daban-daban angoni ne daban-daban amma da aka tara su aka zuba su a gida ɗaya ba sun zauna ba abinci za a kawo musu kaɗan su raba ruwa kaɗan su raba kowa tana taimakawa junanta don su haɗu su rayu sun shiga wani irin hali to me yasa ku ba za ku haɗu ku rayu ba a cikin ni'imar Allah Allah ya samu dace dama ni nace ba zan tsawaita ba yanzu na ga kamar na minti 30 ko Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu ya gafarta mana zunubanmu yasa mun zama daga cikin wanda an yantar da su daga azaba kuma ya kyautata rayuwarmu zuwa gaba a ce mun fi haka kuma ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya dan uwanmu da Allah ya sa ajali ya dauke shi Sheikh Ali Mustafa Allah ya gafarta mishi Allah ya sanya kabarinsa Allah albarkaci abin da ya bari da shi da sauran malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya sannan kuma mu kuma ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah akwai tambaya ne karanta biyu ita ce bata gane wajen ba idan ta je bata gane wajen ba ne sai ta yi ta bincikawa yau da gobe in allah sa za ta samu ta samu amma in ta je babu mutumin ne ya bar wajen ta tambayi makotan wannan mutumin ko akwai lambar wayansa a kira shi a lambar waya in an same shi ko ta sayi kiredit ta tura masa a dukkan kokarin da ta yi idan bata samu ba ta yi sadakan wannan naira ɗari biyu da roƙon allah ya isarwa shi mai haƙƙi haƙƙinsa na sai wani mai tambayar take cewa ba a barin tafin kafa a waje a sallah ana rufe tafin kafa ana rufe tafin kafa a cikin sallah in zani ne kike da shi sai ki dan saukar da shi ya rufe tafin kafanki in kuma zanin ki din guntu ne sai ki sa ko safa ya rufe kafanki amma ba a barin tafin kafa a waje na sai wannan take cewa idan tana bin imam sallah da yin bin karatun shi ba za ta bi karatun imam ba wai za kuri alkur'anu fastami'u lahu wa amsitu la'allakum turhamun idan ana karatu shiru za a yi a saurari imam ba za a bi karatun shi ba yana karatu ana karatu nawa ne ce za ka karanta ta idan tana sallah yawo yana haduwa bakinta ta haɗe yawo baya karya azumi ko amma idan tana kyamanta ta hadiya to sai ta zama tana sallah da wani tsumma a hannunta ko wani tishu da zaren ya zo sai ta tare ta zubar amma ba a so ta tofar haka a gefe yawan fishi ta yawaita ayatul kursiyu ta yawaita kullum akalla ɗari ta ringa yi sannan da yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin da yawan alwala da kuma kada ta zauna ita kadai kullum tana tunani in bata da aure kuma allah ya bata miji na gari wa idza kumul masjid da annabi ce idan ɗayan ku ya shiga ɗayan ku waye ake wa magana musulmi ita ma musulma ce yadda namiji ya shiga masallaci da alwala zai ta tayyatul masjid haka mace in ta shiga masallaci za ta tayyatul masjid kafin ta zauna wannan take cewa in ta so ta sa musu ramadan da shawwal ma za ta sa za ta iya ta sa musu amma an fi so mutum ya sa wa 'ya'yansa sunaye sanannu na mutane na'am mubarak kamar an yi masa fata ne na alkhairi kowane da za a ce masa mubarak ai na'am na san za a rina na san za a rina wai an sace zanin makauniya ko in dai tambayar mata ne in ba su sa tambayar jinin haila ba to tambayar ba ta cika ba kuma kullum ana musu bayani bayan kwana hudu sai bayan wancan ya dauke kuma ta san lokacinta yayi ba za ta kula da shi ba kullum wato ana samun shaidanun suna likitar da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma zalika irqun shaidan zai zo ya taba wani ji abin nan abin nan hanyar jini jijiya na layin jini sai jini ya dinga saukawa mace shi jinin haila yana fitowa ne daga can cikin mahaifa amma wanda shaidan yake taba din daga kasan mahaifa ne in ya taba sai jini ya dinga sauka don ya rikita wa mace lamarinta ta daina sallah saboda haka in kin san kwanakin da kika sani ya cika daga baya kin ga wani karki kula da shi wannan za ta rama ne eto eh idan kika tafi abin da kike tsoro sai ya faru to ai abin da take tsoron da yawa ne babu ɗaya take tsoro saki take tsoro ya san tana tsoron saki sai ce in kin tafi bai ce na sake ki ba abin da kike tsoron nan sai ya faru in ta tafi bata sako ba bai rantsuwa ko ya rantse in ya rantsuwa to kafara za ta kama shi amma in ya ce in ta je ya ta saku to ta saku amma ko da ya ce in kin je zan sake ki idan ta je sai bai saka ba ba ta saku ba meme shiga itikafi shine mutum ya zo masallaci kafin sallar alfijir yana sallar asbahi sai ya zauna ya shiga itikafinsa kenan fita itikafi kuma idan aka yi sallar magrib na ranar da mutum zai fita in an yi sallar magrib shi kenan sai tattare nashi nashi ya bar masallacin sai dai kuma itikafi wato ba ta da kayyadaddiyar ibada da ake sallah addu'a karatun alkur'ani istighfari hailala duk itikafi ne kuma ana so mutum ya zauna ya tuna da rayuwarsa ya zai iya gyara ya zai gyara alakarsa da Allah ba a zuwa gaida mara lafiya ba a hirarrake ba a zuwa wanki yanzu kamar lokacin da muke can masallacin indimi zaka ga mata sun yi group sun je suna wanki kamar wankin ne ya kawo su kullum a fito a taru a kan famfo ana wanki ana hira jiki a buɗe dama in zaki itikafi kwana nawa zaki yi kwana goma zan yi to kaya ɗaya kwana nawa zaki yi da shi ai kin je ibada ne ba kin je kwalliya ba ne riga ɗaya zan yi kwana biyu da shi ko misali to sai in tafi da kaya biyar set biyar wannan na yi kwana biyu da shi in cire in yi wanka in canza wannan na yi kwana da biyu wanda ya yi datti in sa musu a leda daban ina gama kwana na goma na zo da tsumuka na in zo in wanke shi kenan amma kin je da omo da sabulu da gazal da fankeke da jambaki da waye wa duk da madubi duk an je itikafi a je ana ta hira ana waye ana kwalliya ana ana ana wannan bai zama itikafi itikafi inkisarul qalb ne zuciya ta karaya ta koma ga Allah ta yi nadama anan ne itikafi yake to ni da su da ku da mu duk mu yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam mu karanta fatiha mu yi tawassuli Allah ya bai mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kare mu daga dukkan fitintunu Allah ya wanzar da lafiya a cikin kasar mu masallacin mu yana bukatan mai na gas saboda sallar tahajjud da za a fara yau ne za a fara tahajjud yau ne 20 a daren 21 za a fara tahajjud kaga za a dauki lokaci ana bukatan wuta saboda haka wacce tana da wani abu a boye ta cire ta mika Allah ya mika mata aljannarsa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين me take bukata tana tambaya ne na musamman to amma kuma tabbayin yana bukatar waye to ka kira ta na ka ji tambayar ta sai ka ansa mata hmm? wallahi na mutane mun samu tsairo ok Allah ya raya shi a sunna amin ya rabu da Allah. an kashe ko ta fata yana ya a wajen tafsiri to da aka kawo din ba sun kai tambaya goma sha bakwai duk akwai a cikin takardar can a wani takardar takardar da muka rubuta ne wani takardar ya kamata a cire shi wallahi sun kai tambaya goma sha bakwai ba suna na wajen duk na cire su to na ga maka wannan sun kira ni 350 ya yi tsada har yanzu wallahi ya yi tsada kuma quality bai kai bai kai wancan ba wancan da suka sake kwantarwa ma ba har yanzu pages sun sun kai kusan 160 ne ce ya sake yi yawa to yanzu amma the same price a shi ne zo shi ke so ya sake rage girman rubutu ya komo irin gashi na farko amma kuma yi busy busy sosai kuma ba daɗi eh, ba zai daɗin gani ba ya zama ko dai ba zai wuce irin su 250 haka ba rubutun ya zama lang yanzu na jira an jima ma shi da turan pdf an kya karanta eh? an kya karanta mai karantawa an kya karanta eh? ba karantawa abba kai magana na ah, abin nan speak wannan kowa ba zai da kyau sosai an daga tukuna a n k a l i a n k a l i n o w y e doki na